բուխտի պատարակ Հակոբ հավանքում կամ մեծ առանից վանքում, սրբերի, սրբությունների, ուխտագնացությունների խորրթի շուրջ օրվա եթերաժամին տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Մարտակերտի շրջանի Քոլատակի Սուրբ Հակոբ հավանք կամ Մեծարանից վանքն Արցախի թեմի Սուրբ Հակոբի անունը կրող եկեղեցիներից հինն է, որն ըստ գլխավոր աղբյուրների վերակառուցել են Հասան Ջալալդոլայի բարեպաշտ ծնողները Վախթանգն ու Խորիշահը։ Սուրբ Հակոբ անունով երկրորդ եկեղեցին գործում է Ստեփանակերտում եւ անհամեմատ նոր պատմություն ունի, կառուցվել է շուրջ 15 տարի առաջ։ Սրբի հիշատակի օրը հայ ռաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ եւ ձեռամբ ուխտի պատարակ է մատուցվել պատմական Հակոբավանքում։ Պատարակի ավարտին միասնական աղոթք է բարձրացվել հանուն հայրենիքի եւ հայազգի։ Ի բարեխոս իշվել են սրբատան հիմնադիրների, հայրենիքի եւ հավատի համար մարտիրոսված հայրենիքի հայորդիների անունները ծերացուցին, ըստեր աղաչեսուր, Վասնակոցն այնգուցելոց որ ճշմարիտ և ուղի խավատովի Քրիստոս ննջեցին, ըստեր աղաչեսուր, Նորին Սուրբ փոցություն Տեր-Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնն այս տարի հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից էր կրպագություն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբ Հավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքագիր աչը։ Արկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, բայց ուխտը կայացավ Արցախցի ուխտավորների մասնակցությամբ։ Սրփավայր եկած ուխտավորներին օրվա խորհրդի շուրջ համախմբել էր պատարակչի քարոզը։ Պատարակիչ Վրթանես Սրբազանի մեկնաբանությամբ կանդրադառնանք մի շարք հարցերի, որոնք առնչվում են սրբերին, սրբություններին եւ ուխտագնացություններին։ Ովքեր են սրբերը, որոնց նվիրված տոն են սահմանում քրիստոնեական եկեղեցիները։ Քրիստոսի, որը ստով հանում, եկեղեցում եւ ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնեական սրբեր եւ հայ առաքելական եկեղեցու սրբեր եւ Սուրբ Հակոբ մզբնահայրապետը Մարուքեյ Ճկնավորը եւ Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այդ անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով ապրել են Քրիստոսի падգամով եւ նաեւ Քրիստոսի կենթանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ եւ եկեղեցին նրանց սրբացրել է եւ նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի որ եկեղեցին դրանով եւ իր հավատավոր ժողովուրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի զորանում են Քրիստոսով եւ այն եկեղեցիները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարակ է կատարվում եւ ուխտագնացությունները տեղի ունեն։ Հակոբ Մզբնահայրապետը ինչով է առանձնանում, ինչով է սրբացվել։ Հակոբ Մզբնահայրապետը նախ ասենք, որ ինքը իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրել, շատ լավ նկատի ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է աշխարական ժողովրդի համար ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրել ժողովրդի աղքատ ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել եւ նաեւ այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ եւ դրանով իսկ նա դարձավ նաեւ մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաեւ ցանկություն ունեցավ բարձրանալով Արարատ լեռը ի նշան, որ ջրեղեղ է եղել նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում եւ նաեւ նա արժանահավատ նվիրակամի ծառայությունը մատուցել մզմին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել Պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է Մզբին քաղաքը եւ դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաեւ մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու եւ նաեւ մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիարակիչ նշանակություն է ունեցել որպես սուրբ, նաեւ թողնելով իր քարոշությունը այդ զինվորական պարտականությունն է կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։ Սրբազան ինչու հատկապես սրբերի տոներին կազմակերպում են մեծ ուխտագնացություններ եւ հատկապես այն եկեղեցիները, որոնք գրում են հենց տվյալ սրբի անունը ընդհանրապես աշխարհում տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել Օրինակ մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունով կրող եկեղեցիների։ Շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել։ Բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում։ Մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, եւ մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի ոչ միայն Արցախայության, այլ նաև համակարգի քրիստոնեական նշանակություն ունի եւ կարելի է դիտարկել որպես եւ պատմամշակութային նվիրյալ կոթող եւ ինչու՞ չէ նաեւ որպես հոգեվոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն եւ այս առումով ուխտավորները բարբերաբար գալով այստեղ սրբի անունը հնչեցնելով բարեխոսություն նարախնդրելով աստված իր հովանուտակեն նորից վերցնում այդ ժողովրդին որ այդ սրբի անունով են եկել եւ եկեղեցին դրանով ուժեղանում հզորանում եւ պայծառանում իսկ ուխտի պատարակ հասնածը պատարակը նույնն է միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ դուք տեսել եք, որ այդ սրբերի անուններ ենք տարել։ Նախորեն մենք նախատոնակ ենք կատարում եւ որ արդեն սրբի տոնն է պատարակ ենք մատուցում։ Ափազան չստացվեց Սրբի մասունքը Մայրաթորից բերել եւ հասցնել Հակոբ Հավանքի եկեղեցին։ Սրա մեջ ինչ որ խորուրդ կա, ինչ որ Իրավիճակից ելնելով տեսնում ենք, որ այսօր Արցախի ինչ վիճակում է գտնվում, թե այս շարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ եւ սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները եւ ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակորցան, հայաթափման ծրագրերը եւ ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից միջև որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Աշուշ սփի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաև եթե մենք թվարկենք այն ամենը ինչ որ հոգեբանական terror, տնտեսական terror, թե ֆիզիկական terror, սրանք կարելի է ավելացնել նաև կրոնական շեշտադրում տալ, որ նաև մենք մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք կատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ, լուրջ մտածելու տեղիք ունենք եւ պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա եւ անչուչը նաեւ մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարքյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք սիրենք մեկս մյուսին շատ եւ անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բաց ենք թողել։ Վերա արտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ եւ կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։ Եվ այս ուխտագնացությունը նախատեսված որ պետք է կայանար մեծ համազգային ուխտագնացությունը նվիրված էր նաեւ նպատակ ուներ նաեւ Հակոբ Հավանքի վերանորոգման ծրագիրը զարգացնել, զորացնել։ Սա ինչ որ կերպ կխանգարի վերանորոգման ծրագրին Հակոբ Հավանքի։ Հակոբ Հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է Եվ այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ողջորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ, խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ եւ առաստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, եւ Հակոբ Հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու եւ առաստված նվիրական հավատ հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ Հավանքը։ Եվ կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել։ Եվ մենք համազգային եւ համաքրիստոնեական նշանակություն տալով Հակոբ Հավանքին մենք կվերանորոգենք այն եւ մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։ Yeah. Պարթևական ցակմամբ Սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորակրոջ որդին էր, ով կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ հրաշագործ Սուրբ Հակոբ Մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է Տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկիայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։ Թերահավատներին ցույց տալու համար Նոյան Տապանի գոյության իսկ ազգությունը մծբնահայրապետը որոշել է բարձրանալ Արարատ լեռը տեսնելու եւ մի մասնիկ բերելու տապանից, սակայն չի կարողացել հասնել լեռանգագաթը եւ երկար տանջվելուց հետո նիրհել է։ Երազում Աստծո հրեշտակն այցելել է նրան եւ տապանից մի մասունք դրել գլխատակին։ Ինչպես են ընկալում Սրբի հիշատակի խորհուրդն ուխտավորները, Հակոբ Հավանք ուխտի եկածներից օրվա խորհրդին են անդրադառնում Գոր Բաղդասարյանը եւ Նանարա Մարտիրոսյանը։ Մենք ունենք մի մեծ անսահման ողորմություն, Աստծո տված Սուրբ Հոգու աշխատանքը մեր մեջ, մեր մեղավորներից համար։ Երբ մենք աշխարհի խնդիրներով ընկած տկարանում ենք, դրա համար մեր Սուրբ Հայրերին, որ ժամանակին Աստված իրենց մեջ աշխատել է եւ խոսել էր, ուղղություն է տվել ոչ մենակ այն ժամանակի եւ դա այնքան հզոր է, որ ժամանակի ընթացքում չի կորցնում իր զորությունը։ Մեզ պետք է օրեր գան, որpիսի մենք հիշատակենք առանձին սրբերի իրանց միջոցով մեզ հասած ամեն մի խորհուրդ։ Հակոբ Մեծբնա հայրապետի հիշատակման օր։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ այս դժվար օրերին այս փորձության օրերին։ Իսկ քրիստոնյա մարդու համար ընդհանրապես երանելի օրերի, որովհետև երբ ամեն դռներ փակ են, դուրս գալու ոչ մի տեղ չկա, գոնե ինքստորեն ամեն մեկս երեսներս դեմքերս բարձրացնենք դեպի վերև։ Եթե ոչ մի տեղից դուրս գալու տեղ չկա, մեր տեղը կա, մենք գիտենք որտեղ է մեր ելքը, մեր ելքը Աստված է։ Այդ դրա համար սա մեծ երանական օրեր է մեր համար։ Քրիստոնյայի կյանքում պետք է լինի իսկական քրիստոնյայի ապրելակերպ մենք շատ ենք հեռացել մեր իսկական քրիստոնյա լինելուց եւ դրա համար շատ փորձությունների ենք ենթարկվում բայց կարող ենք դարձի ճանապարհը փնտրել, գտնել եւ այդ դարձի ճանապարհը մեր միակ ճանապարհն է եւ դրանով էլ մեր հայրենիքում ապրելու իրավունքը ստանալ շատ կարևոր մի զորություն կա պատարակի մեջ, դա հաղորդությունն է, որ մենք ստանում ենք եւ հաղորդակցում ենք Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին իր մարմնի եւ արյանը, այսինքն անմիջապես իր հետ։ Առանցեն էլ մենք տկար ենք մեր էությունով, իսկ ընդունելով այդ զորությունները մենք զորանում ենք, ավելի ենք հզորանում եւ կարողանում ենք դիմակայել անկախ մեզանից Աստված մեր մեջ կաշխատի։ Եվ պատարագի իմաստն էլ հենց դրա մեջ է, որպիսի գանք, մասնակցենք, հաղորդակցվենք, կպչենք, զորանանք, զորություն ստանանք, ինպես այն հիվանդ կինը, որ միայն շորի քղանցքին կպավ եւ առողջացա, որ ահագին տարիներ չէր կարողանում բուժվել։ Ամենքս պետք է մեր ներսից մեր սխալները մեր ներսում փնտրենք եւ գտնենք եւ դրա լուծումները գտնելով առաջ գնանք եւ այսպես կշահի ամբողջ նաեւ պետական գործը, ամբողջ նաեւ մեր հոգեվոր աշխարհը իր ճիշտ ճանապարհով կընթանա։ Փառք Աստծո, Աստված մեծի Աստծո զորությունը հզոր է եւ հույս ունեմ, որ ապաշխարելով կգտնենք այո մեր մեղքերի թողությունը եւ Աստված կլսի մեր աղոթքները եւ ամեն ինչ ճիշտ ճանապարհով կգնա, ամեն ինչ կհարթվի։ Մեր ազգային ազատագրական խնդիրներն էլ ճիշտ լուծում կստանան եւ մեր հայ աշխարհը, հայոց աշխարհը վերջապես խաղաղություն կունենա։ Ամեն ինչ փորձին մեզ տալիս է, որ մենք ավելի շատ մեղագանք, ապաշխարենք եւ ավելի կպրճկած բռնենք Հիսուսի շորերից։ Այս է ամեն մի ընթացքը։ Թե չէ եթե մեզ թվում է, թե օ, այսօր Հակոբի օրն է, եկավ, մեզ օրհնեց, բարեխոսեց ու մեր գործերը լավացավ։ Ոչ, մենք ամեն մեկս մենք պետք է անենք մեր գործը Աստծո առաջ։ Իսկ դա ապաշխարություն, տկնություն, սեր բոլորի հանդեպ ինքնազոհաբերություն։ Եթե մենք այսպես ապրենք այս 30 տարվա մեջ, մենք կծաղկենք, մեր պես պետությունը ասք չի լինի։ Հակոբ Մծբնայի տոն օրն է եւ եկել ենք Սուրբ Հակոբ հավանք, որ เป զի խնդրենք Սուրբ Հակոբի բարեխոսությունն առ Աստված, որ մեր հայոց աշխարհին խաղաղություն ապարգևի, մեր հայ ժողովրդի մեղքերի թողություն խնդրի եւ վերջապես մեր երեխաները եւ մենք բոլորս հոգեվոր եւ ֆիզիկապես խաղաղություն ձեռք բերենք։ Եվ քանի որ մենք շատ եկեղեցիներ, վանքեր, սրբատեղիներ ենք թողել ճշնամու վերահսկողության տակ գտնվող մեր հայրենիքում եւ մեր ունեցած սրբատեղիներ տաճարները, հոնարված վանքերը հույս ունենք, որ ամբողջ հայոց ազգը միասնական ջանքերով եւ միասնական ուժերով կվերականգնենք, կվերակառուցենք մեր սրբավայրերը։ Իհարկե մենք պետք է ունենանք մեր կանգուն եւ գործող սրբատեղիները, որպեսզի շարունակենք լինել քրիստոնյա, մնալ քրիստոնյա։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան աստված ձեզ հետ կհանդիպենք